шырокая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у пасля выхаду папярэдняй вострыя брамы адзін знаёмец папракнуў мяне навошта гэтак шмат пра ленніна няхай забудзецца не згадваецца маўляў развянчанне галоўнага савецкага святога ўжо адбылося і цяпер патрэбны час каб яго паглынуў нябыт але як забыць калі ленін дагэтуль стаіць на пляцах і вуліцах беларусій калі юбілей ягонай рэвалюцыі дагэтуль адзначаецца як дзяржаўнае беларускае свята у Вильне на консульстве РБ висить объява. 7 ноября консульство не работает в связи с празднованием Дня Октябрьской революции. Уже не великой и не социалистичной, а просто Октябрьской. Я разглядал эту объяву и думал про парадоксальную неотповедность формы и изместу. Вось текст, набранный на каким-нибудь тайваньским ти те сингапурскім, але ніяк не савецкім кампутары, надрукаваны на фінскай, а не савецкай паперы, запраўлены ў плёнку на несавецкім апараце. Вось консульства, акуратны будынак колішняя літоўская дзіцячая садка, які нічым не нагадвае пра савецкія архітэктурныя ідэалы вось вільня якая калі дарагая мне беларусу то тым что тут ад скарыны да сёння жыла і жыве сапраўдная беларушчына не савецкая вось нарэшце я грамадзянин беларусі які прыйшоў перааформіць завершаны пашпарт і не магу зрабіць гэта з-за свята якое не мае ніякае дачынення да маіх грамадзянскіх абавязкаў Савецкая эпоха так і не стварыла нічого простага, людскага і зручнага. Заўсёды і паўсюль яна толькі ігнаравала прыватны чалавечы клопат. Чалавек існаваў у атачэнні гігантаў індустрыялізацыі і манументальнай прапаганды, але часта не знаходзіў, дзе перахапіць, затэлефанаваць ці справіць патрэбу. Мой знаёмец спадзяецца, што помнікі правадыру, якія дагэтуль стаяць на пляцах нашых гарадоў, самі сабою перастануць што-небудзь значыць і заўважацца. Але ж не, яны дыктуюць нам нашыя ўзаемадачыненні. Працягвае існаваць не толькі савецкая форма, але і камуністычны змест. Праўда, ён усё больш гратэскавы і нават варты жалю ці не самае публічнае змаганне паміж капіталізмам і сацыялізмам адбываецца сёння ў беларусі ў сферы грамадскіх прыбіральняў у менску на даўгабродскай я неяк завітаў у яшчэ нядаўна платную установу сёння там у вакенцы касіра сядзіць пажылы чалавек з выглядам старога бальшавіка перад ім выстаўлены рулён паперы над вакенкам надпіс бесплатно не маю сумневу что завтра тут з'явится інший надпис закрыто причина тая самая что и в объяве на консуляте рб у вильни неповага до да приватного человечего клопоту и тому сегодня у рубрицы приватные речи мы протягнем гутарку про советскую спадчину акрамя гэтага мы распавядзем пра юбілей аднаяменскай вучэльні і пра новае выданне старога беларускага фальклору прыватныя рэчы. Фрагменты пачутага, убачанага, перажытага. пакаленне на сёння ўжо не пішуць ні Іван Шамякін, ні дзіцячы пісьменнік Павал Ткачоў, ні іншыя стваральнікі вобраза правадыра. Бадай адзіны, хто гэтым займаецца сёння Сергей астраўцоў у празаічных творах, якога па-свойму існуюць Ленін, дзяржынскі ды іншыя каменныя постаці. Яшчэ адзін малады літаратар Андрані Кантанян прадстаўляе ўжо тое пакаленне, якое не апісвае камуністычных ідалаў, а змагаецца з імі про один эпізод такого змагання ён распавядае ў нашай перадачы. Калі тое было мусі гадоў шэсць таму калі літува чарговы раз у гэтым стагоддзе абвесціла пра сваю незалежнасць а савецкія войскі ўсё яшчэ стаялі ў вільні і пакуль яшчэ не атрымалі каманды душыць людзей танкамі чаго я ў тыя дні прыехаў вільню згадаць сёння ўжо складана цалкам магчыма што без дайк патрэбы просто склаў заплечнік пакінуў бацькам цыдулку і паехаў аўтаспынам вядома 16 гадоў вельмі проста ўзяць зубную шотку да змену бялізны і з'ехаць у няблізкі свет кавы глядай не папіць начываў я ў сходзе па вуліцы зарэчнай 2 у паўразбуранай частцы старога горада аўтаномія гэта існуе і па сённяшні дзень не такая шматлюдная праўда Сем гадоў таму зарэчанская багема толькі размаўляла пра блізкую смерць савецкага саюзу і кожны прапаноўваў свой варыянт смяротнага удару пад дых імперыі. Звычайна збіраліся запусціць мурашоў будынак цыка літоўскай кампартыі, зрабіць публічнае самаспаленне на краснай плошчы ў Маскве і гэтак далей. Вядома, здзяйсняць гэтыя дзёрзкія і небяспечныя для здароўя намеры ніхто не збіраўся. Багема размоў прыгожыя позы Адзіную блізкую да рэальнага стану рэчаў прапанову нарадзіла на свет Божы мая сяброўка Аўша. Яна сказала прыкладна наступнае. Савецкі саюз гэта толькі кашэнне ўмяручы. Смерць ягоная у іголцы, іголка качцы, качка куферку, а куферык гэты, як мне здаецца, знаходіцца тут на зарэчы і называецца музей Фелікса Эдмундавіча Дзяржынска. А іголка цвік музейнай экспазіцыі, асабісты рэвальвер першага і самага галоўнага чэкіста. Наша задача скрасці яго і патапіць у бялейцы. Мне спадабалася хададумак аўшры. Мне было 16 гадоў. Маім любімым персанажам беларускай гісторыі быў кастусь каліноўскі. А музеі ўжо тады недалюблюваў. Яшчэ я быў закаханы в аўшру і словы не ўпасці тварам бруд разумеў крыху шары, чым цяпер. Плян наш быў просты. Зайсці ў музей пад марку сціплых маладых людзей, зацікаўленых гісторыяй рэвалюцыйнай барацьбы, пасля ў зале, дзе выстаўлены пісцік зарачанскага фалюся. Я разбіваю адным ударам маладка шкло вітрыны, аўшта хапае пісталет і мы вяжым вверх дварамі, па падрэчнай у бок галяндэрскай да крэматорыю. А там ужо пачынаецца лес. Адкладаць вырашэнне праблемы існавання серу серу не сталі, а проста зарулілі да хаты па малаток. Неспадзяванкі пачаліся пасля таго, як я сапраўды адным ударам раскласіў шкло, пад якім ляжаў пісталлет колішняга віленскага гімназіста Фелікса дзяржынскага. Спрацавала сігналізацыя. Малаток выслізнуў з рукі. Сляды на месцы злачынства пакідаць не хацелася, але перш, чым атрымалася ўхапіць, афарбавану ў чырвоны колер ручку малатка, двойчы давялося са ўсёй моцы сціснуць жмені шкляныя аскепкі. Нам все ж пашчасціла уцячы з музею. Праўда, трэба прызнаць, што вечна сонныя білецёркі ды даглядчыцы не адважыліся чыніць нам перашкоды. Пісталет дзяржынскага насамрэч аказаўся звычайным муляжом, месца якому ў краме дзіцячых цацак альбо на складзе школы з мастацкім ухілам. Аўшра, як у галівудскіх кінах, адарвала кавалак тканіны са сваёй кашулі і перавязала мне скрываўленую руку. Яшчэ яна казала, што краіна, дзе музеі замест рэальных рэчаў, сімбалю эпохі перахоўваюць халтурна зробленыя муляжы, не мае будучыні і што ўсё савецкае мастацтва увесь гэты сацыялізм неўзабаве ператворыцца па суцэльную вытворчасць мляжоў а я ў той дзень на травіальным заваленым гнілым рызём ды застаным катамі зарачанскім гарышчы прыйшоў да высновы што рэчы на самой справе датычныя да гісторыі не даходзяць да рук музейшчыкаў дзе можна памацаць вяроўку на якой павесілі каліновскага палёгаць у руцэ бомбу пулехава ці багартаць лемантар па якім так і не навучыўся пісаць па-расейску без памылак вацак ластоўскі андранік антанян распавядаў пра тое як ён бачыць будучыню сацыялістычнага рэалізму острая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Адразу пасля вайны ў Беларусі пачалі стварацца пэдвучэльні, якія мусілі рыхтаваць вясковых дзяцей кадры ідэйных настаўнікаў русіфікатараў для тых жа вясковых школаў з перадачаў свабоды мы ўжо ведаем пра тое як самі дзеці супрацьстаялі такой палітыцы гуртаваліся ў нефармальныя патрыятычныя арганізацыі за што многія з іх пайшлі ў гулах адным з цэнтраў маладзёвага змагання стала менская мастацкая вучэльня днямі яна адсвяткавала свае пяцідзясятыя угодкі яе выпускнік сергей харыўскі згадвае у гэтым аточаным цёмным паркам доме з пампезным портыкам паводле нейкага збегу зораў увесь час жыў беларускі дух. Вядома, камуністы заўсёды трымалі руку на пульса. адукацыі, але ж ўжо ў сярэдзіне 80-х нацыянальная сведомасць сярод навучэнцаў пачала буяць нечаканым цветам. То тут то там з'яўляліся пагоні, бел чырвона-белыя спалучэнні, шасціканцовыя крыжы і нават подпісы беларускай лацінкай. Настаўнікі часцей за ўсё глядзелі на гэта скрозь пальцы. Гаспадарня лордскі панідзе, якая правяла маладосць у сталінскіх турмах, актыўна бараніла правы вучняў пісаць на сваёй мове. Пасля з'явіліся на сцен газеты па-беларуску з усімі нацыянальнымі наваротамі і першыя ў Мску беларускамоўныя дыскатэкі. Але пасля ўдзелу навучэнцаў акцыі супраць знішчэння будынку першай беларускай оперы органы, узяліся за мастацкую вучэльню сур'ёз. На агульным сходзе вучэльні пасля цытатаў 30-х 50-х гадоў пра дробна буржуазнасць Дуніна Марцінкевіча і Багушевіча старшыня камсамольскай арганізацыі з прозвішчам Марцінкевіч распаёў з нямелым вучнем і настаўнікам, што вучэльні дзейнічаюць некалькі антысавецкіх груповак. Тады гучнай справы не выйшла. Дырэктар вучэльні Краўчук памянушцы орех за тое что старанна окал як не спрабаваў давесці у кгб што і сапраўды ён выявіў нацыяналістычную сетку нічога не дамогся з ягонага спрыту смяяліся нават гэбісты пакрысе ўсё ўвайшло ў норму аднавіліся нават рэпетыцыі рок-гурта мроя які прынёс славу вучэльні правда не такую як хацелася б кіраўніцтву змаганне дырэкцыі з беларушчынай не супынялася Дырэктар выклікаў па адным вучняў, якія паслугоўваліся мовою і казаў: « Я тоже беларус, но говорю по-рускі і ты будь добр, училище говори по-рускі. Вынікі такого выхавання неўзабаве далі свой плён. У кастрычніку на свята брежневскай канстытуцыі на вучэльні былі вывешаны бел чырвона-белыя сцягі. Савецкія былі сарваныя, адзін паклалі замест анучы перад дзвярыма а другі знайшлі ў сметніцы. Цікава, што хлопцы, якія зрабілі гэты ўчынак, не былі беларусамі па крыві. Таму іх нават не падазравалі. Затое паўгады вучэльні ішлі гібійскія допыты, праводзіліся экспертызы. Дазнанне КГБ выявіла, што і сапраўды десяткі навучэнцаў ўжо даўно праводзілі незалежніцкую прапаганду, актыўнічалі ў розных беларускіх суполках. У ЦК КПБ і органаў галава пайшла кругом праз пару гадоў дырэктары вучэльні скарацілі. За гады існавання вучэльня з яе сцену выйшла звыш трох тысяч выпускнікоў. Большасць з іх не засталася мастакамі. Хто піша кнігі ў Менску, хто працуе крупе ў нью-йорку, хто гандлюе машынамі ў ляйцыгу, а хто і папросту настаўнічае вёсцы. У літаратуру сышлі глёбус, сцепаненка сіўчыкаў, у музыку вольскі анімпадыстаў, Што да мастакоў, то іх нямала. Савіцкі, Шчамялёў, Шрангович, Паплаўскі, сумараў, а таксама браты Кашкурэвічы, Пятроў Хруцкі, клінаў. Міхай Смірочнікаў, які вывесіў сцягі, працуе рэстаратарам металу музея народнага дойліцтва. У строчыцах. А ягоны паплечнік Алесь Макеяў даўно эміграваў з бацькамі ў Канаду. Цікава, як складзецца лёс тых хлопцаў, якія вывесяць на мастацкай вучэльні нашыя сцягі завтра. Сергей Харыўскі згадваў пра сваю родную менскую мастацкую вучэльню ў звязку з яе 50мі угодкамі. Опус цытатум. Што вы чытаеце, ці спадабалася, чаму? як змяняецца вашее кола чытання. Кніга фальклору запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў нядаўна выйшла ў акадэмічнай серыі беларуская народная творчасць. На жаль, для многіх сучасных беларусаў такая кніга як бы за болевым парогам. У галовах усё яшчэ сядзіць тэза пра тое, што да 17 -го году гэта была дзікая краіна, дзе панавала бязлітасная эксплуатацыя, а чарназёмны народ у аборах і з каўтуном у галаве сядзеў па зямлянках. І толькі рэвалюцыя вызваліла яго з жабрацтва і цемнаты. Уся гісторыя да 17 -го году нібы адрэзаная хірургічным спосабам это значыць чалавек не праектуе яе сведчанні на сваё ўласнае жыццё бо да рэвалюцыі не было нічога а калі што і было то да нас або да нашага жыцця гэта не мае ніякае дачынення гэта казкі прыгожыя прыдумкі а калі не прыдумкі то што тады нам усім трэба зрабіць з сабою які перажыць грандыёзны пераварот уяўленняў пра сябе і свой край фактычна перарадзіцца У новым выданні фальклору запісаў чачота і тышкевічаў кідаецца ў вочы высмейванне няздараў і усялякай бядоты. Тут няма працяглых журботных песень пра тое, што няма чаго есці, няма ў вас што абуцца. Такія песні з'явяцца пазней. У гэтых жа няма ні лапцей, ні каўтуна, а вось казловых боцікаў ды шаўковых хустачак, колькі заўгодна. Тут амаль пануе сацыяльны мірм часам можна падумаць што гэтыя песні складаліся самімі панамі і толькі род заняткаў жніво касьба і гэтак далей выдае што панамі выглядаў наш працоўны люд кідаецца вочы і мір рэлігійны ці можа быць рэлігійная непрынцыповасць няма ксянца дома ты паехаў да альбова ключыкі купаваці цэркаўку адмыкаці цэркаўку адмыкае ксёнц геаграфія ў песнях уся беларусь але найчасцей сустракаецца вільня хутчэй ідэальны чым рэальны беларускі горад гэта таксама як і найбольш частая рака дунай ідэальная беларуская рака імёны таксама мяшаныя каталіцкія і праваслаўныя казюшка і андрейка юральска брусём гарыслаўка і яначка настулька ульянка і люсечка барыска куёмка ды анатолька адолька славачка і тамашок суфіксы пераважна памяншальныя. Гэта таксама ласкава апісваецца і побыт і прырода і абрадавыя святы. Гэта бязбедныя людзі, паселеныя Богам у бязбедным краі. І мелі клопаты яны хіба што псіхалагічнага характару звязаныя з дачыненнямі паміж людзьмі ў сям'і або на глебе п'янства і глябальнымі філазофскімі праблемамі чамусьці без дай прычыны мне ўсё гэта пачынае нагадваць фільмы бергмана дзе чалавека турбуюць не праблемы быту а праблемы быцця гэткаю паўстае беларусь з песень пачатку 19 стагоддзя зусім еўрапейская краіна ўжо анексаваная рассеяй але яшчэ не разбураная не абрабаваная яшчэ жывая а адзінае бадай сведчанне новай рэальнасці рэкруцкія наборы ў расійскую армію якія з песень паўстаюць сапраўднымі аблавамі на моладзь своеасабліва гучаць у песнях патрыятычныя матывы амаль невядомыя нам у пазнейшых песнях старана моя стараочка не магу цябе пазабыці ды не ў дзень ходзячы а не ўначы сплючы радзіма звязаная не столькі з краем колькі з родам з сям'ёю ўсё што было пасля быў гвалт прыхадняў і змагання патрыётаў менавіта за гэтыя традыцыйныя падмуркі існавання нашы дзяды не зналі бяды але ж унукі набраліся мукі запісаў я ў стафе тышкевіч у барысаўскім павеце у пачатку мінулага стагоддзя Аналіз беларускай гісторыі падказвае, што такая прыказка суправаджае нашу нацыю на працягу ўсяго ейнага існавання. Маўляў, ўсё прайшло мінула няма таго што раньш было няма гэта праўда але няма не фатальна а таму што лепшае жыццё ў беларусі сёння трэба ў вялікім і малым адбудоўваць з нуля толькі мала хто ведае паводле якіх узораў новая кніга фальклор у запісах яна чачота і братоў тышкевічаў такія ўзоры дае Thank you. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя у перадачы бралі ўдзел Сергій харэўскі андрані кантанян і Сергій астраўцоў прадюсер у празе Сергій шупа аўтары вядучы перадачы галоўны рэдактар газеты наша ніва Сергей дубавец вучала музыка каміля сансанса і ягана сабрамса у